Ziedojums rādījuma arī atbalstam ir tuvāk mīlestības kalpojums. Ar savu devumu tu kļūsti svētība vientuļajiem, slimniekiem, cilvēkiem pansionātos un ikvienam, kam rādījuma arī ir uzticams pavadonis ticības ceļā. Lai Dievs tevi aizmaksā! Par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū – raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Sveicināt, sveicināt rādījumu arī klausītāji šeit es priesteris Jānis, labās ziņas un nākošais viesis un tā šoreiz ir Anda Avene, darbdeidzes valdes locekle. Sveicināti! Labdien! Paldies par to, ka vispirmām kārtām piekrīt atnākt, lai parunātos par uh, bērnu drošību un šo visu tematiku, kas ir saistīta tieši ar bērnu uh, drošību. Bet, lai radījuma arī klausītājiem būtu skaidrs, pieteicu kā dārdedzes valdes locekli, kas ir dārdedzes, tad vispirmām mhm. kārtām varbūt tās var paskaidrot. Jā, centrs dārdedze tā ir um, nevalstiska organizācija, kas jau vairāk nekā 20 gadus strādā Latvijā. Un, uh, ja pašā sākumā mēs bijām kā krīzes centrs, kurš um, palīdz bērniem tad, kad jau viss ir slikti, tā teikt, tad uh, ar laiku, protams, mēs attīstījām tieši preventīvo darbu, ko tad darīt, lai vārdarbība pret bērnu nenotiktu. Un eh, tāpēc eh, mūsu tādi divi galveno, galvenie darbības virzieni ir eh, pirmkārt psiholoģiskais atbalsts gan bērniem, gan viņu ģimenēm, īpaši vārdarbības gadījumos, bet ne tikai, un izglītojošais darbs, kad mēs strādājam gan ar bērniem, gan ar vecākiem, gan ar profesionāļiem, kas savukārt strādā ar bērniem bet eh, nu, tēma ir ārkārtīgi aktuāla un aktuāla arī varbūt tās rādījuma arī klausītāji eh, pamanījuši, es pieļauju, kad ir pamanījuši par nožēlu, kad aktuāli ne tikai vispārīgi sabiedrībā, bet te skaitā arī baznīcā, eh, institūcijā, kurai par to vajadzētu it kā būt nu, priekšzīmīgai un, un, un tā tālāk, un kura zina, kā mācīt, bet, diemžēl, ir bijuši visādi um, noziegumi un, un grēki. Un šis ir tas iemesls, kāpēc arī, kāpēc arī gribējās aprunāties tieši par šo tēmu, aktualizējot šo problemātiku un neļaujot būt mierā, kamēr neesam panākuši, kad visi esam droši un, un pasargāti un, un, un saņēmuši atbilstošo arī cieņu. Bet jautājums tad uzreiz e, par to, kāpēc vispār notiek tādas lietas, ir skaidrs. Tas ļoti filozofiski varbūt tās tas jautājums, un tomēr gribas nu, arī saprast nu, to sakni, no kurienes tas viss rodas. Kāpēc? Mm -hmm. Um, Jā, tas ir liels jautājums, noteikti nebūs īsa atbilde. Mm, vardarbības veidi ir dažādi un arī vardarbības um, līdz ar to cēloņi. Uh, jo mēs tā pamatā skatāmies uz, ja mēs runājam par bērniem, uz četriem vardarbības veidiem. Uh, emocionāla vardarbība, fiziska vardarbība, pamešana novārtā un seksuāla izmantošana. Un e, katram no tiem ir mazliet citas nianses, kur tie rodas un kāpēc tas notiek. Piemēram, ja mēs skatītos vairāk uz fizisku vardarbību, nu, ko mēs, nu, piemēram, varētu iedomāties pērienu vai fizisku sodu, tur um, aptaujas liecina, ka jā, šis vardarbības veids pret bērnu nav nekur īsti pazudis. Uh, aptaujas liecina, ka lielā daļā ģimeņu viņš vēl mēdz kaut vismaz kādu reizi parādīties, bet uh, tas iemesls uh, lielākā daļā gadījumu ir tieši uh, vecāku nespēja tikt galā ar to situāciju. Patiesībā tieši vecāku kaut kāda bezspēcības sajūta, ka nu nezinu, ko lai tagad dara, un automātiski nostrādā kaut kāds fiziskais sots. Um, Tāpēc jā, tur biežāk pie vainas ir varbūt uh, tas stress, nogurums un, un uh, kaut kādā ziņā prasmju trūkums, ko tad likt tā vietā un tur ir tas mazliet uh, tāds āķīts, nu, kad acīm redzot kaut kas tur ir jāpamācās vai jāpainteresējās klāt, ko tad, kā to, kā to iznavigēt bez šī fiziskā soda. Emocionāla vardarība, protams, arī viņā var būt um, vairāk tas mirkļa, uh, mirkļa tāds uh, impuls, un netik daudz būtās, ka tas ir kaut kādā veidā ļoti plānots. Bet arī tur, protams, ir dažādi šie veidi, jo, protams, ir arī vardarbība starp pašiem bērniem un arī starp pieaugušo jauno un bērnu. Tā kā tie virzieni vai līmeņi ļoti dažādi. Un um, pamešana novārtā, protams, ir tāds um, ļoti nopietnas, uh, skarbs vardarbības veids, kurš Eh, kur eh, ir ārkārtīgi nozīmīgs tieši tas apkārtējās vides, citu cilvēku vērība, eh, pamanot, kā kāda ģimene patiešām netiek galā, vai tur patiešām trūkst vai nu prasmes, vai, vai saiknes, vai paša vecāka pieredzes, ko nozīmē rūpes, un tad patiešām pārējai sabiedrībai ir jāsaslēdzās ap šo ģimeni, lai, lai šo vardarbības veidu kaut kā ieraudzītu un, un palīdzētu, jo īpaši šeit skatāmies, piemēram, uz ārstiem, kuri paši pirmie ierauga ģimeni, pat tad, kad bērns vēl nav dzimis un, kad viņš arī parādās šajā pasaulē, pirms, pirms šis bērns ir devies uz piņasim, bērnu dārzu vai skolu, tad ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tas drošības tīkls strādā. Un jā, ir seksuāla izmantošana. Centrs darbdēdze specializējas tieši bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā, jo mums liekas, ka tas ir vispiņķerīgākais no tiem vardarbības veidiem. Nu, patiesībā tas ir viss tāds grūtāk pamanāmākais, noslēpumainākais, viņš visvairāk saistās ar tādām tabū tēmām, un tāpēc mēs uz viņu arī visvairāk nu, kaut kādā mērā m, mm, li, <laughs> aicinām koncentrēties tā, tāpēc, lai, uh, jo, jo tur, kur um, nav šī noslēpmainība, tur, kur nav šī te, nu, tāds pustums vai krēsla, tur mēs daudz labāk varam to redzēt, daudz labāk varam to novērst. Tāpēc es teiktu, ka šīs vardarbības veids visvairāk sakņojas uh, tieši tajā noslēpmainībā, tabū tēmās un uh, vēlmē no tās it kā izvairīties no tām nērtajām tēmām. E, tad varbūt tās arī šo aspektu mēs varam kā tādu pamatu uztvert, bet, e, bet, bet jautājums ir e, ļoti praktiski, vai ir kaut kāda statistika, kas runā par to, kurš no šiem vardarbības veidiem ir izplatītākais? Mm, ja mēs par tādu izplatību runājam, tad, protams, jā, emocionāla vardarbība varētu būt nu, vadošajās pozīcijās šeit, un mēs varam, protams, runāt par dažādām vidēm, tad viena vide ir mājās, cita vide ir dārziņš vai skola, arī medijos ir izskanējis tas, ka, viņusim, um, emocionāla vardarbība vai, vai ņirgāšanās vai bulings starp bērniem. Mm -hmm. Mēs esam vadošajās vietās Eiropā, uh, tā kā, nu, teiksim, jā, šķiet, ka emocionāla vardarbība varētu būt tāda visizplatītākā. Uh, seksuāla vardarbība vai seksuāla izmantošana droši vien uh, nav tik bieža, tā pašā laikā tādi pamatīgāki pēt un tādas aptaujas, uh, kas gan veikts pirms kādiem mm, gadiem jau, uh, liecināja par to, ka uh, apmēram katrs desmitais bērns ir sastapies ar tādu vai citādu mm. um, seksuālu raksturu um, pārdarījumu. Tas nenozīmē, ka tas ir runa par ļoti smagiem veidiem. Nav tā, ka seksuāla izmantošana uzreiz ir izvarošana vai kaut kas tāds galējs, bet eh, kaut kāda veida komentāru pazemošana, kaut kāda robežu pārkāpšana, nevienmēr fizisku, dažkārt arī bez pieskāriena, protams, mūsdienās arī ar visiem ekrānierīcēm, kaut kāda veida pārkāpums tur ir bijis, un tas var būt katrs desmitais bērns. Eh, protams, ka oficiālā statistikā parādās mm, ļoti, ļoti daudz mazāk bērnu, jo tie gadījumi, kas nonāk līdz policijai vai citām institūcijām, būs tā aizberga redzamā daļiņa. Nu, skaidrs. Un varbūt tās nav līdz galam korekts jautājums, kura no šīm formām ir vis tāda postošākā, ja varētu teikt, vai, vai mm. šādā veidā neizvērtējam. Katrs, katrs ļaunums, katra, katra vardarbības forma ir, ir gana postoša, lai tālāk mm. nekādā veidā uh, Nu, nediferencēti. Te ir tā atbilde tāda, ka <laughs> patiesībā ļoti individuāli, tāpēc kā viens bērns, eh, viņam viens notikums viņa dzīvē, traumatisks notikums var nu, atstāt ļoti liels sekas un izsist viņu no sliedēm nu, visu turpmāko dzīvi, un cits bērns, kuram varbūt ir kaut kas eh, šāds noticis, jebkura veida vardarbība, bet, bet tā pašā laikā viņam ir tas ģimenes atbalsts, eh, par to tiek runāts, tiek sniegts at, nu, psiholoģiskais atbalsts un tā tālāk, un viņš varbūt arī ar, ar smagāku, it kā nu, smagāku noziegumu tiek, tiek veiksmīgā galā, un arī atkarīgs no tā, kāds viņa paša temperaments, viņa paša tādas arī rakstur īpatnības un tā tālāk, tāpēc mm, veidu sekas <laughs> ļoti, ļoti dažādi var ietekmēt dažādas bērnus. Nu, skaidrs. Vēl viena lieta, es pieļauju, ka mēs runāsim vēl arī tālāk par, par šīm lietām, bet uh, viena no, viens no aspektiem, ko sadzirdēju un gribu pārliecināties vai pareizi un vai ir ko vēl piebilst, ir par to, kad mēs paši pieaugušie esam bieži vien uh, vai kaut kur saņēmuši savā pagātnē kaut kādas, uh, kaut kādas lietas, ko ne, netiekam galā un līdz ar to nemākam, piemēram, mēs kā reaģēt uz bērnā eh, kaut kādiem kaut kādām lietām, jautājumiem, nezinu, eh, kašķiem vai kaut kā, mm. un, un tad it kā nejauši nostrādā mūsu kaut kādas lietas, kā rezultātā tas bērns cieš. Mm. Nezinu, vai nu, es labi izskaidroju to lietu. Jā, jā, jā bet... nu, mūsu, mūsu mantojums, mūsu tas nospietums, kas nāk mums līdzi, noteikti mm, ievirza mūs, kā tad mēs norēģējam. Īpaši tādās impulsīvās situācijās, kurās nu, reakcija ir tūlīt, un mēs paši jau, mūsu pašu jumts jau attālinās, un, <laughs> un mēs varbūt neesam visprātīgākajā, visapzinātākajā stāvoklī. Tad nostrādā automātiskais ieradums, tā, kas nu pirmais nāk par rokai, tā teikt. Un uh, tas, ko varbūt arī mūsdienu tādi, nu, atzītākie psihiatri norāda, ka patiesībā viena liela atslēga bērna labbūtībai ir tieši vecāku tāds pašrefleksijas līmenis cik lielā mērā vecāks analizē sevi, ir sapratis to, kas ar viņu ir noticis, ir izstrādājis kaut kā ticis galā, izpratis sevi, eh, kāpēc tur, kas tur bija un, un tā kā atšķitinājis savus tos samezglojumus un tad spēj uh, daudz apzinātāk arī pievērsties bērna audzināšanai. Tad, ja mēs paši ar sevi neesam tikuši galā un mazliet ar tādām klapītēm uz acīm, tā kā turpinām uz priekšu un, un uh, eh, daram tā kā ierasts vairāk, nevis tā kā apzināti, tad, protams, jā, tie riski ir lielāki visās, visās jomās. Tad, tad tā neapzināta eh, rīkošanās par kaut Tāds kādā automātisms, impulsivitāte, kura nav, nav tā, tā apzinātība. Bet jā. vēl viena lieta ir nezināšana arī, ja? Jā, protams, mūsdienās ļoti, nu, man liekas, mūsdienās ir grūtāk būt nezinošam, jo ļoti daudz informācijas. <laughs> Jādājums, nu, kādu informācijas patērēm un tā kā, kā mēs atlasām to, tas ir vēl viens, protams, aspekts, bet, bet protams, vajag, vajag tā kā painteresēties, nu, vajag uh, pasakot līdzi, kāds ir tās jaunākās uh, pierādījumos balstītās pieejas um, bērnu attīstības psiholoģijā un tā tālāk. Nu, kaut vai tik tālu, lai saprastu, ko tad kurā vecumā var sagaidīt no bērna, lai nav tā, tā, ka mēs no maza bērna jau gaidām viņas pilnīgu paklausību. Nu, tas vienkārši nav iespējams, nu, jā. Eh, jo, jo mums ir jāsaprot, kurā vecumā bērns vispār ir spējīgs, eh, nu, cik procentus gadījumu viņš vispār būs spējīgs, eh, nu, fiziski smadzeņu attīstības ziņā būs spējīgs mums paklausīt un tā tālāk, kā bērns attīstās. Un, protams, arī Eh, izprast mūsu kā vecāka lomas. Bieži vien tiek runāts par četrām vecāka lomām, par to, ka mēs esam gan šis te skolotājs, gan izklaidētājs, gan eh, aprūpētājs un, un, un pieskatītājs. Un, un eh, vai mēs spējam arī sabalansēt visas šīs četras lomas sevī, saskatīt, kā mē, ko mēs, kas mums ir stiprās puses, mazāk stiprās, lai nebūtu arī tā, ka, nu, es esmu tad rītīgi, nezinu, tur skolotāja lomā, un tad es tikai visu laiku audzinu un audzinu to bērnu, bet varbūt tur vajag to balansu ar to, ar to jautro mm. daļu, ar to, <laughs> ar to, vai to rūpīgo, vai to emocionāli piesaistošo daļu, kas, eh, kas savukārt var um, tā kā mm, izlīdzsvarot arī to, to bērnu, nu, tas, to saikni ar bērnu. Bet vēl viena lieta, kas nāk mums ļoti līdzi, nu, īpaši mums, kas ir, nu, nāk no padomi laikiem, ir, nu, tas, um, par ko mēs vispār ģimenē runājam, kas ir mūsu tās ierastās tēmas un kas ir mhm. tēmas, par kurām mēs nekad nerunājam. Un tad nāk tas tabū iekšā, ja, un, um, Mūsdienās, jā, arī mēs diezgan daudz skaidrojam par to, ka ģimenē nevajadzētu būt nekādām aizliegtām tēmām, vai par šito tu man vispār nerunā, vai šito man ne, nu, tā kā nedrīkst runāt, vai nedrīkst jautāt. Tā būt nevajadzētu mūsuprāt, Jo mm, tiklīdz rodās tā tēma, ka šito te nedrīkst, uzreiz rodās tas noslēpums. Un e, nekur jau tas bērnu jautājums, vai tā tēma nedēsies. Tur viņš, viņš runās ar to ar bērniem, ar citiem bērniem vai citiem pieaugušiem vai, vai pajautās internetam, vai ne? Un, un tur viņš gūst tādas atbildes, kādas, nu, viņam tur izleks vai kā, kādas nu parādīsies. Un, nu, un tāpēc, negribēt, e, tāpēc nu. ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs to taciņu veidojam. Nu, ne, nebūs tā, ka pusauģu vecumā bērns tagad atnāks pie mums, apsēdīs un saka, klau, dārgais vecāk, nu tagad sāksim runāt par visādām uh, drošu attiecību tēmām. Ja mēs to taciņu nebūsim mīnuši jau kopš agras bērnības, atbilstoši bērnu vecumposmam, kad mēs mazam bērnam nu, stāstam, kā sauc visādas viņa ķermeņa daļas. Un tas ir ok, ka ir gan elkonis, gan dibens, tas ir pilnīgi normāli. Un, uh, un ka, kā, nu, ka par to visu drīkstam aprunāties, ka mēs varam runāt par to, kādas ir, ir tās robežas, ka mēs viens otram, nu, mums nevajadzētu nedz fiziski pārkāpt otra robežu, ka viņam sāp vai nepatīkam vai mulsinoši, nedz arī emocionāli, ka mums nevajadzētu pārkāpt otra robežu, ka, ka ne tev kā bērnam kāds drīkst tā darīt, nedz arī tu kā bērns drīksti citam tā darīt, nu, pisam, dažkārt mums liekas, nu, ai, tas mazais bērns, tur, nu, viņš mums nāk tur virsū un tur, tur nezinu, rauj matus, visu kaut ko nost, un, un mē, mēs, mēs arī pamaziņām varam mācīt to, ka mums arī ir kaut kādas robežas, savādāk mēs tas vecāks tur cieši cieši, un tad viņš tur uzsprāgst beigās no tā visa. Un tāpēc eh, tas jautājums tiešām lielā mērā ir par tām, par to um, atvērtību un uh, robežu um, mācīšanu caur tādu mm, mēs to džīmas drošības programmā mācām, kā iekšējās signalizācijas atpazīšanu, e, ka mēs būtu forši, ka arī mēs pieaugušie atpazītu savu iekšējo signalizāciju, bet arī bērnam ir tā sajūta, ka kaut kas nav ok, vai kaut kas mani mulsina, un kad tad viņš saprot, tā, šitas kaut kas nav labi, un tad es pasaku tai, tai, tam, kas notiek, nē, ja es varu. Ja es varu, tad es aizēju no tās situācijas, un tad, kad es varu, es pasaku to kādam drošajam, uzticamam pieaugušajam. Tā ir tā džīmbas drošības programmas tāda formula, ko mēs mācam. Un, protams, mēs jau nevaram to bērnam mācīt, ja tas pieaugušais nav gatavs sadzirdēt, ko tad mēs, pie kā tad mēs viņu aicinām vērsties, ja tur pretī būs, nē, nē, šito parunāsim jā, pēc pieciem jā. gadiem. Un um, tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, ka, nu, ka mēs, uh, arī mēs esam, nu, tā kā laika gaitā sapratuši to, ka mēs jau nevaram tikai tos bērnus mācīt. Mums ir ļoti, ļoti jāstrādā arī pie profesionāļu izglītošanas un pie vecāku izglītošanas par to, ka... Um, Vai tu esi tas drošais pieaugušais, pie, pie kā tas bērns var vērties ar jebkuru savu sāpju? Bet, uh, Eh, un, un šeit varbūt tās cits aspekts, es tagad klausos eh, visu laiku par vecākiem, vecāku atbildību mhm. un, un spēja, un izklaus, nu, ka tas ir tāds sarežģīts <laughs> uzdevums mhm. būt par vecāku visas tās lomas, kas ir jāizpilda, mm. vienlaiks pareizi sabalansēt, lai nenodarītu pāri tam bērnam, vienlaiks ir padomājot pašam par mhm. sevi, bet kā ir, nav jau tikai vecāki tajā visā bildē, un, un par nožāli ir arī nu, citi cilvēki, kas, kas nodara pāri. Jā. Tad, nu, citiem vārdiem par to, ka, kas, kas ir tie, kas dara pāri, vai tiešām tikai vecāki? Uh, Mm, jā, protams, um, vecāki varbūt ir tāds, nu, tāds, tāds tas pamat, nu, tā, kas veido to pamatu, uz kā tad bērns stāv, uh, bet uh, tiklīdz viņš sastopās ar auklīti, ar pirmskolas personālu, ar pēc tam jau skolas personālu un citiem bērniem, kas ir šajā vidē, vai citās, uh, teiksim, vidēs, ar ko viņš uh, kopienās, kā, kam viņš pamazām pieslēnās, protams, ka tur ir gan citi bērni, gan citi pieaugušie. Un, um, ja mēs runājam par dažādu veidu organizācijām vai iestādēm, tas, uz ko mēs aicinām, ka katrā no viņām vajadzētu nu, kā, īpaši piedomāt par to, ko nozīmē droša vide, vai mums tā ir prioritāte, vai mēs par to tiešām kā, domājam. Nu, piemēram, dārziņš. Mēs eh, ļoti aktīvi sadarbojamies eh, ar dažādiem dārziņiem, nu, ar tiešām daudziem dārziņiem Latvijā, to pašu džīmes drošības programmu īstenojot, jo mēs eh, nu, ne tikai gribam mācīt bērniem par šīm tēmām, bet arī tiešām iesaistām pašu dārziņu vadību un viņu visu, visu komandu, lai viņi arī uh, piedomā par to, kā tad drošas un cieņpilnas attiecības ar bērniem īstenot. Viņu tajā programmā ir vairāk tieši nu, arī kā to pasniegt bērniem, bet patiesībā jebkurai iestādai vai organizācijai, kas strādā ar bērniem, vajadzētu būt tādai nu, pamata lietām skaidrām. Kas ir tās mūsu pamata vadlīnijas? Pirmkārt, kā mēs vispār skatāmies uz to bērnu drošības, bērnu aizsardzības tēmu, kas ir tas, no nu, kā mums varbūt ir īpaši jāuzmanās, jo, nu, piemēram, mēs tagad strādājam ar sporta skolām, viņiem ir kaut kāda sava veida, nu, tādi tipiskie riski, kas varētu izcelties, piemēram, mūžīgi mūžīgā ģērbtuvju un nu, šitā jā, tu, jā, tēma, jā, jā, vai jā. fiziskais kontakts, kur, esmu treneris ar, ar audzēkni nevar iztikt bez fiziska kontakta un kā tur tā kā tās visas robežas tur saprast. Tātad, kas ir tie riski, kas mums ir jāpieskata, uh, kas ir mūsu, pieņemsim, disciplinēšanas metodas, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams. Nu, nav tā, ka mums visiem ir vienāda izpratne. Mm -hmm. Mums it kā liekas, ka mums, te, nu kā, nu viss taču visiem ir skaidrs, ja? bet tā jau gluži nav. Un tāpēc uh, ir forši, ja sanāk kopā uh, tādu, nu, ja izveidot tādu kā komandu, komandiņu, arī organizāciju, vienalga, tas ir dārziņš vai skola vai, vai eh, sporta skola vai draudzes, nu, nu, jebkura no organizācijām. Un patiešām novienojās, kā mēs darām, Un kā mēs noteikti nedarām? Kas ir tas, mēs, nu, kas pie mums nav pieļaujams? Jā, protams, mums ir likumi, kas to jau pasaka, vai ne? Bet nu, kurš tad pārtūkosim viņus mūsu izpratnē? Kas ir tās robežas, ko mēs ievērosim? Un tad mums ir daudz skaidrāk, gan ka mēs esam savā starpā vienojušies, ka tā mēs darām vai nedarām. Un, nu, arī tāpat disciplinēšana un tā tālāk un, un kur tās robežas ir. Un kad kāds tās robežas pārkāp, mēs varam, nu, ja tas ir kaut kas tāds neliels, mēs varam viens otram tā kā varbūt norādīt uz to, ka, hei, mēs tā kā vienojamies savādāk, um, un mēs varam informēt par to vecākus, lai vecāki jūtās droši un saprot, kurā brīdī pie kā vērsties, uh, nu, kas ir tas droši, nu, galvenais mūsu iestādē par to, un ja tur galīgi nekas nenotiek, tad kas ir tas nākamais līmenis, un, protams, arī pats bērns, ka viņš zina, ok, tad, tad ja notiek tas un šitas, tad es varu vērsties tur un tur, viņam pieejamā veidā, pieejamā valodā, izskaidrots, uh, kurā brīdī viņš var uh, kaut kur vērsties. Uh, vienalga, kurš to nodara pāri, vai, protams, ka liela daļa pārdarījumu kaut kur nodara ir paši bērni, uh, un, un būtu forši, jā, ka mēs, nu, tā kā nepalaižam galīgi pašlūsmā, nu, bērni ir bērni, un tad tur, lai notiek, kas notikdams, jā, bet, uh, bet patiešām, nu, ka mēs kā organizācija vai iestāde saprotam, kas ir tipiskie riski, uh, un kā mēs tos jau laicīgi uh, gan izglītojot savus kolēģus un arī vecākus un bērnus, gan pēc tam pasakot tos, nu, tos algoritmus vai tās rīcības schēmas, ka mēs arī saprotam, ko darīt, ja kaut kas tomēr atgadās. Uh mhm. -huh. Un es teiktu, ka mūsdienās nu, uz to it kā iet, bet šobrīd eh, nu, daudzās jomās šis vēl nav sakārtots. Ka, ka, nu, tā kā, it kā nezinu, likumi taču mums ir skaidri, bet tomēr nē, mēs neesam tos pārtulkojuši savā ikdienas praksē. Jo, jo katrs jau mēs nelasam tos likumus, un tā mm -hmm. vienkārši skaidri saprotamā valodā tas būtu tikai liederīgi, <laughs> vai ne? Jā. Par to mēs parunāsim pēc mazas muzikālas pauzītes, citiem vārdiem, kas tad ir tas labais, kas jau tiek darīts, gan caur dārdedz, gan varbūt tās arī citās organizācijās vai iestādēs vai ko mēs arī kā rādījuma arī klausītāji <laughs> varam darīt, lai, lai parūpētos par šo uh, problēmu. Diemžēl jāsaka problēmu, uh, kas mūsu vidū valda, bet tas jau pēc muzikālas pauzītes. giving up on you. No matter what you do, I will still be there for you. I'm never giving up on you. I'm never giving up on you. No matter what you do, I will still be true to you. I'm never giving up on you. giving up on you. No matter what you do, I will still be there for you. I'm never giving up on you. I'm never giving up on you. No matter what you do, I will still be true to you. I'm never giving up on you. giving up on you. Veicinot, sveicināt rādījumu arī klausītāju, šeit es priesteris Jānis. Labās ziņas un šoreiz ar Dardēdzes valdes locekli Ando Aveni. Avenu, eh, piedošana. <laughs> un, eh, un runa ir, protams, par bērnu drošību, aizsardzību un to, ko mēs varam, kas jau notiek labs šajā jomā un, un ko mēs vēl varētu darīt, lai uzlabotu šo situāciju. Varbūt tās tas jau bija pirms muzikālās pauzes par to, kad ir vadlīnijas, kad vajag izstrādāt principus, pēc kuriem katrā vietā, institūcijā, organizācijā vai visur, kad ir skaidras rīcības, kā reaģēt uz kaut kādām lietām, kas nav pieļaujamas vai kurām nevajadzētu tur arī notikties par to, kas tad labs notiek. Bet es gribu varbūt tās to jautājumu uzdot nedaudz citādāk. Um, kā sodīt vai audzināt, ja nedrīkst eh, nekādā veidā uh, sodīt to bērnu. Mm. Apmēram tā, eh, tā pirms pauzes jau bija tā saruna par to, ka nu, dažreiz notiek uh, kaut kādas tiesību pārkāpumi vai fiziskā ietekmēšana tieši tādēļ, ka nu, es tur uh, kaut kā sodu, uzšauju mm -hmm. pa mhm. dibenu vai kaut ko tam līdzīgi. Un, un šo jautājumu es tādu drusku provokatīvi, jo, nu, galu galā mums katram ir kaut kādas robežas jāiemācās, un dažreiz tas ir arī ar sodīšanu. Bet, bet kā, tad, kā tad tas var notikt? Kā tā audzināšana, kā, tas, kā tie principi var tikt ieviest, ja mēs mhm. viņus mm. savā ziņā neuzspiežam? Jā kad mums jautā par to, kā tad to bērnu disciplinēt, nu, izvairoties no tiem nevēlējumiem veidiem, tad mēs parasti rādam tādu piramīdu, tagad es nevaru jums parādīt, jums būs jāiedomājās, bet uh, piramīdas apakšdaļa ir tāda ļoti liela, uh, viss tas, ko mēs daram, pirms ir notikusi tā situācija, kurā tad mums gribētos tā kā sodīt. Un tad tas pamats sastāv no uh, patiesībā no mūsu rīcībā, no mūsu pieaugušo stratēģijām. Tur apakšā ir, kādā veidā es veltu uzmanību bērnam. Vai es jau ielieku to uzmanību, mums ir, piņasim, kopā laiks vienalga, vai es esmu tagad eh, vecāks, vai es esmu profesionāls, vai es jau ie, tā kā pilinu to pozitīvo uzmanību pirms kaut kas ir atgadījies. Lai nav tā, ka tikai tad, kad bērns kaut ko izdara ne tā, tad ir tā uzmanība. Un tad bērns patiesībā dabūtu to uzmanību, ko viņš patiesībā grib, eh, tie tieši ar to, ar to negatīvo uzvedību. Tātad, pirmkārt, vai, vai mums ir tas, <laughs> tas, tas nu, tā, tā uzmanība dota jau tādā veidā, kamēr nav nekas slikts atgadījies. Un patiešām, kur ir kopīga rotaļāšanās, kur ir tā sociāla prasme kaut kā trenēšana, sarunāšanās, ka mēs tiešām ieklausāmies bērnā, ka mēs viņu runājamies, ka mēs esam empātiski un iejūtīgi pret bērnu. Tās visas ir stratēģijas, kur mēs to saikni veidojam un kur, kas, kas nu, kaut kur preventē arī to bērnu slikto uzvedību, ka mēs jau viņu saprotam, viņš saprot mums. Un, un, protams, te ir arī ļoti nozīmīgi, ka mēs viņam atbilstoši vecuma posmam komunicējam šos te noteikums, kādi mums mhm, ir, mhm. lai nu kurā vidē mēs, mums, mēs esam, bet mums ir kaut kādi noteikumi un viņi ir vajadzīgi, Viņi rada bērnam gan skaidrību, gan arī drošības sajūtu, ka te nav kaut kāds nu, pilnīgi nu, tāds brīvais lidojums, brīvais kritiens, kurā es nesaprotu, pie kā pieķerties. Ir kaut kādas robežas manai uzvedībai arī dzēn. Un, um, ja mēs izskaidrojam, nu, kap, kur tā robeža ir un ka, uh, kāpēc viņa tur vispār ir, mhm, mhm. atbilstoši bērnu vecuma posmam un sapra, izpratnē, tad, uh, protams, mēs arī mazinām iespēju, ka, ka tas tiks pārkāpts. Jo dažkārt gadās situācijas, kur noteikums uzrodas tikai tad, kad viņš ir pārkāpts, vai, nu, tā kā, vai vēl, <laughs> vēl, vēl interesantāk, kad, kad uh, viņš atkarīgs no vecāka vai, vai mm, profesionāļa garstāokļa piemēram, šodien ir robeža, arī nav robeža, vai noteikumi mainās atkarībā no tā, kāds, kāds ir noskaņojums un tam līdzīgi. Protams, ka tā gadās, nu nav tā, ka tur visiem viss ir šausmīgi pareizi mājās vai iestādēs, bet, bet nu, ļoti vēlams, ka mēs esam konsekventi un atbilstoši bērnu vecumposmam šos noteikumus uh, skaidrojam, izstāstam uh, un palīdzam <laughs> bērnam tos ievērot, uh, palīdzam bērnam saprast, kāpēc tie tādi ir. Un, un arī mm, pastiprinam tos pozitīvos uzvedības modeļus. Piemēram, ja bērns izdara tā, kā mums patīk, ka viņš dara, ka viņš kaut kā nu, sadarbojas vai, vai palīdz vai kaut kādā veidā nu, iz, izdara to, to, to labo scenāriju, ka mēs to pastiprinam, ka mēs tam pievēršamies, ka mēs kaut kā nosvinam varbūt vai, vai no, papriecājamies par to, un, un viņš saņem to, to tādu, nu, to sauc pozitīvais pastiprinājums par to labo. Un, protams, ja tās no, robežas tiešām tie pārkāps, tad, nu, tad ja viss vis iepriekšējā piramīda ir, ir jau uzcelta, bet, nu, tomēr tā, tā noteikumi ir pārkāpti, tad uh, varbūt tādas kaut kādas dabiskās sekas, nu, piemēram, tu kaut ko tur salauzi kādam vai tam līdzīgi, nu, tad mēs varam remontēt kopā kopā vai kaut kā darīt par labu to, to kas ir atgadījies, vai arī kaut kādas loģiskās sekas, nu, piemēram, kad tiešām, nu, mēdz būt kaut kādas tā kā, nu, sankcijas, kā, kaut kādas privilēģijas tiek liektas, nu, tad kaut kādi ierobežojumi. Bet, um, Nu, vienkārši mūsdienu psiholoģijā tas nav tāds ļoti uh, vēlams veids, ka mēs ar to burkānu un pātagu visu laiku tur manipulējam, jo, jo tad visu laiku mums jāstāv klāt, nu, tā kā ar to burkānu un pātagu, nu, tad viņam ner, ner, nerodās tā iekšējā sajūta, tā navigācija, kas tad, kā tad būtu, un tiklīdz mēs neesam blakus ar šiem abiem rīkiem, tad uzreiz viņam nav tā kompasa, kā nu, rīkoties. Es pieļauju, ka tas ir tā papildus psiholoģisks spriedze vismaz pieaugušam cilvēkam, ja nepārtraukti tā policists stāv un vaktē, mm -hmm. ka mhm. tikai... Jā, nu, jo nu, tās, um, tās, tās motivēšana ar tām sekām, uh, lai, lai cik tā šķistu efektīva, viņa neiedod to iekšējo sajūtu, kāpēc tam man darīt labi, vai, vai izņemot to, ka tad es nedabūšu attiecīgi sliktās sekas, vai man nenoņems telefonu, vai nu, kas nu tas populārākais, ko, jā, ko, ko mums darīs. Jā. Kāpēc tad vispār man darīt to, to, to iedzīgo to lietu, to, to, ko vajag? Labi, un tagad atgriežoties nedaudz atpakaļ arī pie, pie tā, ka uh, eh, tas ir darbs ar bērniem un, un, un to, kā tad vecāki vai audzinātāji var, var uh, Um, nodrošināt tās vajadzīgās robežas vai audzināšanas darbu, ja tā to varētu, vai sodīšanas darbu, ja to tā var nosaukt, bet, bet uh, tagad institūcijās un organizācijās jāievieš būtu uh, vadlīnijas, kaut kādas vadlīnijas, kur tiek atrunāts, ir kaut kas ļoti specifisks tur šajās vadlīnijās jāiekļauj, kā, nu, ko, ko mēs saprotam ar vadlīnijām, citiem vārdiem sakot? Mm, jā, Kā nu tie nu, kas... likumi tajās vadlīnijās top? Droši vien tāds galvenās, mm, galvenie tādi, tādas sastāvdaļas tādās vadlīnijās, organizācijās būtu, um, ko mēs tā kā, kas ir mūsu tādi pamatprincipi, kā mēs kā organizācijas to skatāmies, kāpēc mums tas ir svarīgi, kāpēc vispār šis te dokuments ir, ka mēs arī kā organizācijas vadība apliecinām to, ka viņiem tas ir svarīgi. Tā attieksme ir ļoti, ļoti noteicoša tam, ka tas nav tikai papīrs vai formāls ķeksis, ka mēs esam to izdarījuši, bet tas tiešām ir svarīgi. Un tas ir svarīgi gan priekš bērniem, gan priekš vecākiem, gan arī priekš mums pašiem, jo mums ir skaidrs, kā arī kur ir mūsu atbildības robežas, kur ir mūsu loma tajā. Un, ja mēs esam atrunājuši šīs te vadlīnijas, tad mums nav katrā gadījumā tas vēl spēc jādomā no nu, jauna, nu ko tad tagad lai dara? Un tagad, nu, atkal ir kaut kāds jauns precedents, ja? Ja, mums ir, ja mēs esam iepriekš preventīvi par to padomājuši un preventīvi arī pamācījušies par šīm tēmām, kas tad ir uh, bērnu, nu, kas vispār, kādi pārkāpuma veidi ir, kādi vardarbības veidi, pazīmes, sekas uh, un, un ko nozīmē drošas un cieņpilnas attiecības, un nerunāsim tikai par to negatīvo, bet arī par nu, to, ko nozīmē drošs un cieņpilnas, kā tas izskatās, uh, tad, tad, tad mums ir tādi pamatiņi, pamatprincipi. Tad noteikti, jā, tas, uh, no kā mums ir jāizvairās, kas ir tie vadarījus vai pārkāpumi vai robežu pārkāpumu veidi, uh, kādu, no kādiem mēs, mēs aiz, m, mm, gribam izvairīties, varbūt ir kaut kādi specifiskie tieši mūsu jomai, uh, tad um, attiecīgi, kas tad ir tās um, rīcības, ko mēs šeit darām, piemēram, bērnu disciplinēšanā, mm. ko, ko mēs, kā mēs to darām un kā mēs to nedarām, kas ir tādas labās un sliktās lietas. Un, protams, arī um, mēs, mēs ieplānotu, kas tad ir tā rīcības schēma, ko darīt mūsu personālam, ko darīt vecākam un ko darīt bērnam, ja viņš pamana, ka vai nu pret viņu pašu vai pret kādu citu bērnu notiek kaut kāda veida pārkāpums. Un kā saprast vispār, kas skaitās pārkāpums, kā, kas ir tie mūsu, mūsu tādi kaut kādi galvenie tādi, nu, parametri, kā mēs to varētu norientēties. Un, protams, tur jābūt diezgan skaidrai tādai nu, sistēmai, kam tad īsti to ziņot, lai nav tā, ka tā informācija kaut kur pazūd, un piemēram, organizācijas vadītājs vispār īsti nezina, ka pie viņa kaut kas tāds notiek, vai pie viņa atnāk vecāks, man visu laiku, manam bērnam tur tiek darīts tas un tas, uh, Viņam pirmā dzirdēšana, nekur tas nav fiksēts. Ja? Un arī līdz ar to organizācijas interesēs būtu kaut kā piefiksēt šīs lietas, lai tās satek kopā pie viena, varbūt vienā kaut kādā punktā, pie viena speciālista, vienā tabuliņā vai vēl kaut kur, lai mēs redzam to reālo situāciju. Jo dažkārt, nezinu, arī skolām pajautājam, vai pie jums notiek kaut kādas bulinga situācijas. Nē, nu, nē, pie mums nekas tāds nenotiek. Šis jau ir pirmais sarkanais karodziņš, man liekas, ok. Nu, ja mēs, eh, nu, kā jūs zinat, ka jums tas nenotiek? Jūs pajautājuši, ja mēs jautājam, mēs statistikā, nu, pētījumos, kas ir veikts skolās, redzam, ka diezgan būtiski ir eh, šī vardarbība Jā. gan eh, no citiem bērniem, gan arī no pedagogiem. Jā, arī pretpedagogiem gadās, bet nav tā, ka tas būtu vadošais vardarbības veids, bet, bet visādos virzienos gadās. Un jautājums, vai mēs, vai mēs tā kā arī vācam datus, jo mēs bieži vien sākam strādāt, piemēram, sporta skolām vai, vai citām uh, organizācijām tieši ar datiem, ar to, kas tad īsti notiek, vai, vai mums ir kaut kādi gadījumi bijuši, kādi gadījumi ir, kur ir tādas riskantās zonas, kuras kādas mhm. nedrošās vietas, mhm. vai tipiskās situācijas, vai arī uh, aptauja, piemēram, starp bērniem, vecākiem, varbūt arī starp darbiniekiem, kas ir tās situācijas, kas ir bijušas, un, un lai mēs saprotam to realitāti, jo dažkārt mēs dzīvojam tādā ilūzijā, ka pie mums jau viss ir labi, bet ja mēs pajautātu, gribētu mēs varbūt uzzināt kaut ko citu. Nu, lūk, un tad mēs nonākam pie šīm rīcības schēmām, un uh, vēlams arī, ka, ka tur um, par, par kaut kādiem pārkāpumiem, ka nevis lēmi viens cilvēks, kurš tā kā, kuram tad visi tā atbildības nāst ir visu tā kā saprast par to situāciju un izvērtēt, bet ka ir komanda, kad ir kāds no administrācijas, kāds no pedagogiem, kāds varbūt no vecākiem, nu kādu, kā, nu, organ, kādu, nu tā, kādu organizācijas tips tas ir, bet kad tas tiek kopīgi izlemts, kas tur īsti par situāciju un ko mēs ar to darām joprojām. Hm. Un vai tur jāpiesaist kādi ārējie spēki, kā, nezinu, kā psihologs vai sociālais dienas vai tam līdzīgi. Un ka mēs uh, pamanām tās lietas pēc iespējas laicīgi. Nevis tad, kad visi ļoti slikti, tur kāds kādam brūku virsū un, un, un, un, un nu, ir kaut kā tagad arī tā, tāda liela tēma par to, vai tos bērnus, agr, nu, tā kā agresīvos bērnus, vai viņus vajag uz kādu laiku tā kā neļaut viņiem mācīties klātienē. Nu, bet uh, mēs jautājam, vai, jūs, vai mēs esam izdarījuši visu līdz tam, vai mēs esam pamanījuši tas agrīno signāls, ka viņam varbūt mājās kaut kas nav labi, uh, viņam jau kaut kāda agrīna signāla, ka viņš ar kaut ko ritīgi, ritīgi netiek galā. Nu, negaidām to, kad kāds ar šķērēm kādam jā. bruks virsū. <laughs> Vai nu, izdaram tos, tos punktus, un uh, mēs ļoti, ļoti aicinam uh, sku, arī skolas, varbūt ar citas iestādes nebaidīties arī, piemēram, pašu sociālu dienestu iesaistīt, lai ir kaut kāds... Mm, jau bieži, mazliet plašāka bilde par to, kas notiek ar šo ģimeni, un ir plašāks arī tas pakalpojumu klāsts, ko mēs varam sniegt. Nu, nebaidamies iesaistīt arī citus, jo dažkārt skolas ļoti tur to informāciju pie sevis. Nu jā, um, um man, man liekas, man ir divas, divas tādas lietas, bet vispirmām kārtām gribu nu, tā priekš sevis um, arī savai skaidrībai <laughs> savā ziņā um, pirms eh, sarunājām šo, sar, šo interviju, šo sarunu, e, es tā kā prasīju par bērnu drošību un, kā es rakstīju, um, mazaizsargāto vai e, tagad aizmirst pats, kā es noformulēju to, <laughs> un, un man saka, ne, es tikai par bērniem. Bet no otras puses pie sevis klausos tagad tajā, kas tiek teikts, nu, neizklausas tā, ka tas nebūtu attiecināms arī uz citu uh, paudžu eh, cilvēkiem vai, vai, vai nu, lietu, nu, piemēram, mēs invalīdiem, eh, vai tie būtu puš, pusauģi vai jau pieauguši, nu, tā pēc 18 gadiem, vai tas neatiek tos arī uz vecākiem eh, cilvēkiem, nu, pensionāriem vai, nu, cilvēki, kuri varbūt tās jau vecuma dēļ nav spējīgi parūpēties par sevi. Nu, es saprotu, jā, nu, vecāki blakus nestāvēs un tādas lietas, bet, piemēram, es par vadlīnijām un visādām šādām lietām, nu, man liekas, uh, tā, tas, tas, kas tiek prasīts eh, šajā sarunā, es aklaus, nu, kad eh, tam cilvēkam, kas strādā ar cilvēku, jābūt pietiekoši eh, pašrefleksīvam, lai, lai izvērtētu, kā viņš reaģē, ko viņš dara, mm -hmm. kā viņš to izdara un tā tālāk, bet arī, lai būtu tad šie procesi vai vadlīnijas <laughs> saucamās, nu, kā reaģēt un rīkoties, ja es pamanu, ka kaut kas nav kārtībā. Mm Jā. Bet tas jautājums, to pašu es principā var attiecināt arī uz, uz citām cilvēku grupām arī, ne? Uh, Nu, um, es uzreiz teicu, ka es par bērniem, tāpēc, ka es, es tā kā skaidri zinu, kas ir tas drošības tīkls, ko mēs ar bērnu gribētu izveidot, jā, ja, ka tur ir tas mhm. vecāku un tad ir tas tāda speciālistu rindas, ko mēs gribētu, lai viņas to bērnu spēja noķert, kaut kas notiek, un tad man, man tas ir diezgan skaidrs par to, kādas, kas ir tas drošības tīkls, kas ir, teiksim, cilvēkiem ar invaliditāti vai vecākiem cilvēkiem, tā, <laughs> man, man jāsaka godīgi, es, tā nav mans stiprā pūsts, un es <laughs> vienkārši nepārzinu, bet, protams, es es ļoti, ļoti gribētu, lai arī katram no šīm grupām būtu uh, gan viņiem pašiem skaidrs, kas ir tās robežas, ko citi nedrīkst Jā. pārkāpt, gan mm. viņiem pašiem būtu skaidrs, kur vērsties. Un uh, jebkurš, gan, gan uh, parastais cilvēks, gan arī profesionāls, kurš viņu strādā, arī palīdz viņam saprast gan šīs robežas, gan, gan to, kur, kur par to vērsties. Un, un uh, mēs arī, mm, piņasim, mūsu džimbas drošības programmā, mēs arī viņu pielāgojām uh, bērniem ar uh, dzirdes un garīgā, viegliem garīgās veselības grūtībām, lai mm, tomēr pamazām arī stiprinātu nu, cilvēkus, tās, kas ir īpaši augstā riska grupā, mhm. jo mhm. cilvēki ar invaliditāti, arī bērni, tā skaitā, protams, ir īpaši uh, augstā riska grupā attiecībā uz uh, to pašu seksuālu izmantošanu, bet arī mhm. citiem vardarbības veidiem. Šie rādītāji ir vairāk kārt augstāki, ļoti būtiski augstāki. Un tāpēc ik vienam, kurš strādā vai, vai ir kopā ar uh, vai nu bērniem vai varbūt arī pieaugušajiem, kas, kas ir šajā riska grupā, ir vēl jo jo vairāk un vēl jo biežāk un prasmīgāk atbilstoši šī, šim, šim bērnam vai pieaugušiem jāskaidro šīs robežas, ļoti regulāri par tām mm. jāatgādina, nepietiek, ka vienreiz izstāstījām, un jā, jāskaidro, kā sajust, ka kaut kādas robežas tiek pārkāptas un ko viņš var darīt, ja kāds tās robežas pārkāpj. Un, protams, mēs negribam uzlikt visu to atbildību tieši uz šo te bērnu, bet eh, ļoti, ļoti būtisks arī tas um, apkārtējo pieaugušo un mm, pulks, kurš tad var pamanīt kaut kādas ehm, uzvedības izmaiņas, kas varbūt, ehm, teiksim, seksuāls izmantošanas gadījumā tur kaut kādu mm, vecumposmam neatbilstoša Uh, nu, tāda uzvedība vai zīmējumi vai darb, darbiņi, kur, kur izpaužās bērns vai kaut kāda veida jautājumi, kas, nu, kas tā kā nu, stipri pārsniedz viņa vecuma posmu, kas, kas varētu rasties. Uh, un tad tas var dot mums kaut kādus pazīmes, ka kaut kas nav kārtībā. Protams, mūsdienās jā, jebkuram bērnam, nu, nevis jebkuram lielai daļai bērnu, pirmajā klasē rokās parādās viedtelefons, pašam savs, ar visu, kas tur ir, ar pornogrāfiju tā skaitā Un, uh, nu, nav, nav jau grūti iedomāties, ka lielai daļai vecāku tur uh, nav pieticis varbūt tās, tas prasmi vai laika tur kaut kāds drošības uzstādījums uh, uzstādīt, vai arī kāds cits kolēģis ir padalījies skolā ar, ar to informāciju, kas viņam tur ir, un, un tā informācija ļoti strauji atnāk. Viņa atnāk, nu, apārāk, arī teiksim tā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi arī šeit atgriezties pie tēmas, ka uh, katrā bērna vecuma posmā, kurā, nu, tā kā ir kaut kāds jauns solīts, sākās skola, sākās viedtelefonu ēra un tā tālāk, ka mēs uh, paredzam, nu, kas varētu būt tie riski, mēs jau pasakām, klau, nu tev ceļā var trāpīties kaut kāds attēla video vai kaut kādas situācijas, kuras tev mulsina vai tev nav saprotams, ko tā situācijā dara, kāds ir tas scenārijs, kā tu vari tikt ārā no tās situācijas, ja tu gribi draudzēties, bet tu negribi skatīties šito saturu, piemēram. Un mēs, ja mēs par to runājam, tad mēs varam bērnu sagatavot šīm lietām. Tāpēc arī mūsuprāt tāds mm, ļoti būtisks vecāka tāda prasme ir tiešām ikdienas sarunās ietver šīs tēmas par to, kā tu jūti, ka kaut kas nav ok, eh, un kas ir tas, kā tu eh, tās savas robežas sargā, kā tu arī saki nē. Un tāpēc eh, te arī izpaužas tas, kāpēc arī vecākam nevajadzētu būt totāli nu, tādam eh, totalitāram <laughs> savās mājās vai pilnīgi, pilnīgi tādam, nu, eh, eh, nu kā, es negribu teikt despotiskam, bet nu kaut kā, kaut kā, kāpēc arī ļoti svarīgi, ka kā bērns drīkst kaut kādās situācijās arī vecākam uh, iebilst. Mēs varam par to runāt, mēs varam diskutēt, kāpēc tu man tagad iebilst. Nu, protams, ir kaut kādas galējas situācijas kā veselība jā, vai drošība, jā. kur mēs teiksim nē un viss, nu tur, tur mēs nevaram diskutēt, nu tas ir ok. Uh, izšķirošās situācijās tā ir, bet citās situācijās mums ir patiesībā jāpalīdz bērniem jau no mazotnes, jau no pirmskolas vecuma teikt nē, jo citādāk citi var darīt ar viņiem, ko viņi grib, vai bērni vai pieaugušie. Un tāpēc tā iekšējās sajūtas um, jušana, arī jautājums, vai mēs pieaugušie viņu jūtam, uh, vai mēs neesam jau nu atslēguši visus savus <laughs> antēnas, ja? bet, eh, bet, bet tas, ka mēs eh, trenējam savu, savas antēnas un bērnu antēnas, un tas, ka mēs to netrenējam eh, tādā veselīgā veidā, veselīgā vidē, ka tev ir kaut kāda teikšana par savu ķermeni, par savām emocijām, tev ir kaut kāda teikšana. Tu esi cilvēks arī tad, kad tu esi <laughs> bērns, arī tad jau tu esi. Un tāpēc eh, šī ir ļoti būtiskā vecāka loma. Un tieši tāpat arī vecāks, ko var darīt, viņš var mm, eh, jautāt dārziņam, eh, skolai, pulciņam, draudzē, vienalga, kurā organizācijā viņš, viņa, viņa bērns tiek pieskatīts kaut kādā veidā, vai jums ir atrunāts šīs mhm, lietas, mhm. ja mans bērns sajutīs, ka kaut kur tās robežas tiek pārkāptas, kas ir tas viņa ceļš. Mums laiks, diemžēl, jau ir izticējis, bet vēl beidzamais jautājums, ko es gribēju paprasīt, un tas drusku jau man šķiet parāda šeit, un tomēr tā rādījuma arī klausītāji tagad noklausās šo sarunu un pie sevis domā, bet vai ir kaut kas, ko es varu darīt? Nezinu, es varbūt tās neesmu vecāks, vai esmu jau vecvecāks, vai <laughs> citā kādā statusā esmu, un, un vai ir kaut kas tādai vispārīgai sabiedrībai, ko varētu mm -hmm. nokomunicēt tagad, kā lai es, ko lai es daru šajā uh, lietā, lai, lai būtu labāk. Mm -hmm. Nu šķiet, <clears throat> kopumā sabiedrībai aicinājums būtu um, arī savu iekšējo signalizāciju, um, ausīties un viņu sadzirdēt jo mūsu sabiedrība Latvijā tomēr nav tāda ļoti aktīva, ka viņi iesaistītos, ja kaut kas notiek ar kādu bērnu mums kaut kur tūmā vai kādu ģimeni, kaut kas nav labi. Biežāk, nu, ne, ne ļoti bieži, bet tomēr ir tā dažkārt dzirdēta attieksme, ka tā ir viņa privātā lieta, šitien es nejaukšos. Mēs baigi daudz nejaucamies, varbūt mēs bišķi pamaz jaucamies, <laughs> tāpēc, protams, ne, ne tādos agresīvos veidos, bet ļoti empātiski mēs aicinām savu iekšējo signalizāciju sadzirdēt un, un uz to reaģēt. Bet, ja mēs runājam par tādām ļoti konkrētām lietām, ko var darīt, es eh, diezgan daudz runāju par to, ka mums ir jāprot pamanīt tās lietas, kas ir atbilstoši bērnu vecuma posmam un kas tad īsti nē. Un tāpēc, piemēram, arī mēs kā dārdedze eh, veidojam vairākus, eh, vairākus mācības seminārus, viņu sauc, piemēram, luksafors, nu, kur mēs tiešām gradējam, reku šitā zaļā uzrība, reku dzeltenā, reku sarkanā. Vai, piemēram, kas ikvienam jāzina par bērnu seksuālas izmantošanas prevenciju, arī tas būs webinārs novembrī novembrī, eh, kurā ik viens, vai tas ir profesionāls vai vecāks, var norientēties. Ok, šitas ir tad, tas zaļā uzvedība, re, kur ir tā sarkanā, vai arī kas ir tas, ko es preventīvi darīt, kādas tās sarunas mājās vest, lai savu bērnu pasargātu no šāda veida pārkāpjiem. Tas ir tas, ko jebkurš vecāks vai speciālists var noklausīties. Mm, tātad <laughs> dažreiz varbūt tās ir vērts jaukties iekšā, ja pamanu, ka kaut kas nav kārtībā vai jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Droši vien, ka ir vērts mazliet <laughs> paizglītoties par to, kas tad ir tas, kas ir tas tā situācijas, kā atpazīt, kurā, kurās tad būtu vērts iejaukties, mazliet veltīt laika tiešām tā izglītošanās daļai, un tad mums ir daudz pārliecinātāka jau tā mūsu reaģēšana, ka mēs nepārreaģēsim,